Kwa hivyo kaonelea, kabla ya kuendelea na kitabu chingine, kwanza tuweke muhadhara kukumbushana zaidi. Kwa hivyo na mimi nitakumbushana katika jambo hili hilo la elimu ni jambo lilokuwa bora mno katika maisha yetu haya ambayo tuko hapa ulimwenguni. Fakad thabata ani nabii sallallahu alaihi wasallam annahu qala, kwa hakika imethibiti hadithi kutoka Mtume alayhi wasallam kwamba kasema, ad-dunya maluna wa mal'unun ma fiha illa dhikru llahi wa ma walahu wa aliman wa mutaallima, dunia ni yenye kulaaniwa na ni chenye kulaaniwa kila kilichomo katika dunia isipokuwa dhikri ya Allah, kumtaja Allah, wama wala na yale yaliyofungamana na dhikri ya Allah, yaani mambo mema yanaofanana na hiyo dhikri ya Allah, wa aliman wa mutaallima. Na Mtume saa salama akaleta stithnai akasema, na mwanachuoni na yule ambaye ni mwenye kujifunza dini hao hawamo katika laana. Wa aslu lani atardu, na asili ya laana maanake ni kufukuzwa. Fadunia matruda birahmatillahi tabaraka wa taala. Kwa hivyo dunia ni yenye kutolewa katika rehma za Allah, illa mastathnahu nabiyu sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa vile ambavyo Mtume sallallahu alayhi wasallam amevivua katika vile ambavyo havikulaaniwa. Rasulu sallallahu alaihi wasallam akhbarana, Mtume saa salam ametuelezea, anna allaha wa malaikatahu yusalluna ala muallimi nnasi lkhair, kwamba Allah na malaika wake, malaika wanamwombea dua yule anayewafundisha watu kheri, na Allah anamtaja kwa wema mbele ya malaika yule ambaye anawafundisha watu kheri. Wabayana lana anna alhuta fi lbahri na Mtume saa salama ametubainishia ya kwamba samaki baharini, wa namlata fil juhri, sisimizi katika shimo lake, yusalluna ala muallimi nnasi lkhair, wanamwombea dua yule ambaye anawafundisha watu kheri. Wajaala llahu tabaraka wa taala sharafa lilmi wa fadla, na Allah amejalia utukufu wa ilmu na ubora wake, mabruzatun fi nafsi linsania Utukufu wa ilmu umewekwa ndani ya nafsi ya mwanadamu, umewekwa ndani ya nafsi ya mwanadamu kwamba umeota mizizi ndani ya nafsi ya mwanadamu kwamba jambo hili ni jambo tukufu. Hata innal jahila alladhi ya'lamu biyaqini jahlahu, mpaka yule mjinga ambaye anatambua kwa yakini kwamba yeye ni mjinga, idha usifa biljahli ghadhiba akisifiwa kwamba wewe mjinga, basi anaghadhibika. wa idha madahahu ahadu bima laysa fihi min alilmi fariha, na mtu yoyote atakapomsifu akamzungumza kwa wema kwamba ah, mashallah wewe una elimu kubwa sana, basi hufurahi huyo mjinga, na anajua kwamba hana kitu, lakini anafurahi akiambiwa ni mjuzi. man fatara Allahu rabbul alamin, bali Allah ameweka katika maumbile yake albahaima majbulatun ala ihtirami linsan, kwamba hata wanyama majbulatan ala ihtirami linsani, wameumbwa kimaumbile yao kwamba wanamtukuza mwanadamu na kumheshimu. Liana Allah tabaraka wa taala mayazahu bililmi walaqli, kwa sababu Allah amempambanua mwanadamu kwa elimu na kwa kumpa akili. Kwa hivyo mnyama kumstahi huyu mtu. Walam yusawi llahu tabaraka wa taala, Allah hajaweka sawa, Allah mtukufu hajaweka sawa kati ya wale wanaojua na wale waliokuwa hawajui. Bal qaddama llahu rabbul alamin kalban, Allah amemtanguliza mbwa akamtukuza, ala kalbi, juu ya mbwa mwingine, bililmi, kwa elimu. Fa innal kalba almuallam, hakika mbwa aliyefundishwa elimu tuallimuhu mimma allamaka Allah, ukamfundisha ilmu ambayo Allah amekufundisha. Fi usuli swaidi, katika masala ya kuwinda. Kamata anakamata, achia anaachia, nenda anaenda. Idha amsaka alaika swaida, pindi atakapokamatia kiwindo chochote, fadhafafahu, kiwindo kile akakiua, akawa amekila au akawa amekiua kimekuja hali ya kuwa kimekufa, walaka antakula minhu, ni juu yako kula mnyama huyo. Fakulu mimma amsakna alaikum, Allah anasema kuleni vile alivyokuindieni. Wadhkuru smallahi alaihi, na mlitaji jina la Allah wakati mnawatuma wanapokwenda kuwinda. Hadha fi lkalbi almuallam, hii ni habari ya mbwa ambaye ana elimu. Tuallimunahunna mimma llah unawafundisha yale ambayo Allah amekufundisheni. Wa amma alkalbu aljahilu, na amba mbwa ambaye ni mjinga hana elimu hiyo. Falau amsaka alaika aswaida famata, lau kama atamkamata atakuindia mnyama na, na atakufa mnyama huyo. Falaisa laka an minhu, hutakiwi kula mnyama huyo kwa sababu hana elimu. Hadha alladhi amsakahu alaika lijahlihi, huyu aliyekukamatia usile kwa sababu mbwa huyu ni mjinga, hana elimu. Faqaddama Allahu kalban ala kalbin ilmi, kwa hivyo Allah akamtanguliza mbwa juu ya mbwa mwingine kwa elimu, akamfadhilisha mbwa juu ya mbwa mwingine kwa sababu ya elimu. Wafadhala Allahu kalba ala kalbi ilmi fakaifa bilbashar, basi vipi mwanadamu? Ikiwa mbwa mwenye elimu juu ya yule aliyekuwa hana elimu, mwenye elimu kafanywa kuwa ni bora vipi mwanadamu kwa mwanadamu, ndio aula zaidi. Wenye elimu hawezi wakawa sawa na waliokuwa hawana elimu. manake ni nini? manake ni targhibu, watu wanarahibishwa juu ya jambo la kutafuta ilmu ya kisheria. Alladhina fadhalahum llahu rabbul alamin, wale ambao Allah amewafadhilisha mola wale mungu wote, wakaramahum, akawatukuza, wasakhara lahum ma baina samawati wal ardi akawadhalilishia vyote vilivyomo mbinguni na ardhini. wa arsala ilaihim rusul, Allah akawapelekea mitume. wa anzala alaihim alkutub, akawateremshia vitabu. faqad jaala Allahu rabbul alamina alilma, Allah amefanya ilmu farikan bitaqdimi nnasi dunya wal akhirah, kwamba ni yenye kutenganisha ilmu kwa kuwatanguliza watu hapa duniani na akhera vile vile. Falisanu, mwanadamu la yumkinu an yahsula taqwa, haiwezekani kuupata uchamungu illa bililmi, isipokuwa kwa elimu. Wa akramu nnasi inda llahi atqahu, na walio watukufu zaidi mbele ya Allah ni wale wanaomcha yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha kana jahila, ikiwa mtu ni jahil, fa innahu la yadhri, yeye hajui ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu, ni yepi mambo ambayo Allah anayapenda na anayoyaridhia mima yakrahuhu wa yubghidhuhu, kutokana na mambo gani Allah yanayomchukiza na ambayo hayapendi. Kama hana elimu hawezi kubagua baina ya hayo. baina inna hakika ya mwanadamu, la yaramu muradillahi tabaraka wa taala illa bililmi, hawezi kujua makusudio ya Allah anayotaka isipokuwa kwa elimu. Aya hii Allah amekusudia nini? Hawezi kujua mpaka we na elimu. Faqaddama Allahu rabbul alamin bil ilmi Allah amewatanguliza kwa elimu wal Qur'ani, na kwa sababu ya elimu ya Qur'ani fil hayati, hapa duniani kawatanguliza watu, wa baada mamati, na baada ya kufa, wa fil akhirah, mpaka akhira, kwamba wenye elimu ni wenye kutangulia, hata fil qabr, mpaka kaburini. Fa inna nabiy sallallahu Hakika Mtume saa salama lama arada ayadfina shuhadaa Uhudi, Mtume saa salama alipotaka kuwazika mashahidi wa Uhudi wakanu sabiini, na walikuwa ni sabiini waliokufa katika vita vya Uhud. Alipotaka kuwazika, falam yahfur likulli wahidi minhum qabra, ilikuwa ni shida kumchimbia kila mmoja kaburi lake, kwa sababu ni wengi maiti sabini. Wa innama rubbama jamal ithnaini wa thalatha, lakini Mtume alikuwa anawakusanya watu wawili na watatu fi qabri alwahid, anawatia katika kaburi moja. Fakana idha jamal ithnaini au lithalatha Mtume alikuwa anapowakusanya watu wawili au watu watatu fil qabri alwahid, katika kaburi moja, saala ayuhum aktharu hamla kitabillah alikuwa anauliza hawa watu watatu hawa ni yupi ambaye zaidi amekisoma kitabu cha Allah, yupi ambaye amehifadhi kitabu cha Allah zaidi kati ya hawa maiti tatu hizi. Fa idha qila fulani, akiambiwa fulani, kadamahu fil qabri Mtume sallallahu alayhi alikuwa anatanguliza katika kaburi. Qaddama Allahu rabbul alamin bilqurani, kwa hivyo Allah ametanguliza watu kwa hii Qurani, wa huwa aslu lilmi na hii Qurani ndio asili ya elimu, ndio msingi mkubwa wa elimu. Kwa hivyo Qurani ikamtanguliza mtu hata fil qabr, mpaka kaburini, kwamba yeye ni mtukufu zaidi kuliko mwingine aliyekuwa hana Qurani. Kwa hivyo anatangulizwa katika kaburi ili iwe ni mwangaza kwa wengine. wa huwa yuqaddimu ay alquran, na hii Qurani inatanguliza mtu fi dunia yani hapa duniani. Mtume sallallahu alayhi anasema ya umul qauma aqra'uhum likitabillah, awasalishe watu yule ambaye ni mwenye kuhifadhi zaidi kitabu cha Allah, yule ambaye ni msomaji zaidi wa kitabu cha Allah, yeye ndiye awasalishe watu sio kwamba mtu asalishe kwa sababu msikiti kajenga baba yake au babu yake, kwa hivyo anataka asalishe. Mtu kusoma hajui, lakini kwa sababu msikiti wao, kwa hivyo anaingia kibla mihrabu. Baada ya kusoma Qur'ani analeta matusi, lakini anasalisha hivyo hivyo kwa sababu msikiti ni wao. Mtume sallallahu salam anasema asalishe, kuwasalisha watu yule aliyehifadhi zaidi Qur'ani kuliko mwingine. Taingia katika baadhi ya misikiti yaani utataka kutapika imamu anavyosoma eh, hivyo eh? imamu anavyosoma utasema hii ni Qur'ani au ni kitu gani cha anachosoma lakini kwa sababu msikiti pengine ni wao kwa hivyo hata hajali kwamba hajui kusoma utakuta imamu anasoma mabasa mm, yani kwenye Qur'ani mabasa yani mumbasa asema mabasa lakini pengine kwa sababu msikiti ni wao kwa hivyo yaummu lqauma akrauhum likitabillah, awaongoze watu yule ambaye ni msomaji zaidi wa kitabu cha Allah. Wa fi qabri, na kaburini vile vile, min baadi lmamati, baada ya mtu kufa anatangulizwa mwenye Qur'ani zaidi kama tulivyoona. Wa yauma alqiyama, na siku ya kiama wa ala sirati, mpaka kwenye sirati, wa fi ljannati na peponi ala hasabi manazili bil ayati, kwa nasaba wa atapanda daraja kwa mujibu wa haya Yuqalu li sahibi lqurani, Mtume saa salam anasema itasemwa kuambiwa anayesoma Qurani, yani fil janna, peponi, iqra, soma waratil kama kunta turatilu fi dunia, nasoma kwa ahkami kama vile ulivyokuwa unasoma duniani. fa inna manzilataka inda akhiri ayatin takrauha. Cheo chako na nafasi yako leo itakuwa kwa mujibu wa aya ya mwisho utakoisoma Yaani kila ukisoma unapanda daraja mpaka aya ya mwisho utakaposoma ndio daraja yako ya mwisho peponi. Fataqaddama Allahu rabbul alamin bililmi wa akhara Allahu rabbul alamin man akharahu biljanna. Allah amewatanguliza watu waliowatanguliza kwa sababu ya elimu na Allah akaweka watu nyuma, wale walioweka nyuma kwa sababu ya ujinga, ikawa hawajui kusoma. Walilmu, na ilmu alladhi yuqaddimu bihi almar'u inda Allah, ambayo Allah humtanguliza mtu mbele ya Allah, mtu kupata ubora katangulia mbele ya Allah kwa ilmu hiyo. Huwa alilmu sahihu, ni ilmu iliyokuwa sahihi min kitabillahi tabaraka wa taala, ilmu inayotokana na kitabu cha Allah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam na sunna ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam lifahami salafi min as-sahaba kwa ufahamu wa wema waliopita katika masahaba waman tabi'ahum biihsani na wale waliofuata masahaba kwa wema ni ilmu hiyo bal bayyana nabii sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu anna man a'rada an majalis alilmi kwamba anayepuuza vikao hivi vya elimu aradha llahu anhu na allah humpuuza mtu huyo ikawa hana haja naye waman aradha llahu tabaraka wataala anhu na yule ambaye allah amempuuza fala qimata lahu huyo hana qima cha aina yoyote walaisa lahu inda llahi qadrun wala waznu mbele ya allah hana cheo chochote hana kadari yoyote wala hana kipimo chochote wala uzito wowote mbele ya allah kwa sababu allah amempuuza kama fi hadithin sahihi, kama ilivyokuja hadithi sahihi min riwayati Abi Waqid al-Laythi, katika riwaya iliyopokewa na Abi Waqid al-Laythi, lamma kana nabii saa salama maahu wakati mtume saa alipokuwa amekaa na masahaba wake, wakanu halqa, na walikuwa wamekaa katika halqa, kikao kama hiki walikuwa wamekaa fajitaza bilmasjidi thalathatu nafari, wakapita msikitini pale watu watatu wa amma wahidun ama mmoja wao minhum katika wao fawajada furujata fil halqa alikuta uwazi katika ile halaka ambayo mtume alikuwepo fajala safiha uwazi ule akenda akakaa wa ama alakharu ama mwingine fajala sawara al halqa akakaa nyuma ya ile halaka ya mtume sallallahu alayhi wasallam wa ama thalithu ama watatu famarra lam yantafit iye akapita akaondoka wanakugeuka kuangalia kile kikao kwamba ni kikao cha muhimu mtume saa salama yupo pale anafundisha pia akaondoka faqala nabiyu saa salama mtume akasema ala ukhbirukum ani thalathati nafar je sikupeni habari ya wale watu watatu ama lawalu ama huyu wa mwanzo faawa ila llahi amemkimbilia allah faawahu llah na allah akamkaribisha Allah akampokea, yani alladhi jalasa fi halqa, yule aliyekaa katika ile duara la wanaofundishana masahaba na Mtume saa salama, yuko pale akakaa ule uwazi aliyouona, fil furjati allati wajada, akakaa katika ule uwazi ambayo ameupata, akaona achupechupe, ende akakaa pale. Wama lakharu, ama huyu mwingine wa pili fastahaya fastahaya Allahu minhu, ameona haya na Allah akamwonea haya. Yakaona hawezi kuchupa watu, wacha kae nyuma, lakini kakaa katika kikao kile kile cha elimu, na Allah subhanahu wa ta'ala akamwonea haya. Ameona haya kukaa mbele za watu chupa, akakaa nyuma, basi na Allah subhanahu wa ta'ala akamwonea haya. Wa huwa alladhi jalasa waraa alhalqa, ni yule ambaye amekaa nyuma ya kikao kile wama lakharu, ama yule mwingine watatu, faaradha, akapuuza kikao cha elimu, faaradha Allahu anhu, na Allah akampuuza. Kwa hivyo faman aradha an majalisi lilmi, atakayepuuza vikao vya elimu, aradha Allahu anhu. Kwa hadithi hii ni kwamba Allah anampuuza. Wa majalisu lilmi hiya majalisu qala Allahu qala rasuluhu, na majalis vikao vya elimu ni kama hivi kwamba Allah amesema, mtume wake amesema, qala sahaba, masahaba wamesema. Hii ndio ilmu, laisa bitahriji, sio vikundi vya fujo au jazma, wala bitahwishi wala vurugu, wala bilqasasi wa bilhikayati, wala visa, kwamba ni vikao vya visa na hikaya mbalimbali, watu wakasabuniana kwamba ni elimu wakachukua maneno ya barazani wakapeleka msikitini watu wakawa wanachekeshana. Hiyo sio elimu, wala biidhlali nnasi ani sirati lmustaqim, wala kuwapoteza watu katika njia iliyonyooka. Kwa watu wanaelezwa habari nyingine kinyume cha elimu. Wala bitahzibi nnasi ahzaban, wala kuwagawa watu kwa makundi, bisarfihim an minhaji nubuwa, ukawatoa katika njia ambayo Mtume saa salam alikuja nayo fakulu dhalika laisa min alilmi fi shay hapa hakuna elimu chochote katika elimu. Masala ya kusimulia visa mbalimbali watu wakacheka alipokuondoka, hapo hapana elimu, bal inna adamahu khairu minhu, kuikosa elimu hiyo ni bora kuliko kuipata, liannahu dhalalu, kwa sababu ni upotevu wa idhlalu lilkhalqi, na ni kuwapoteza watu na viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. فالعلم Kwa hivyo ilmu ashrafu ma عليه الانسان ni jambo tukufu mno ambalo mtu anatakiwa kujitahidi kulipata, ilmu ya kisheria. wamanatahu atahu llahu tabaraka wa taala ilma na yule yeyote ambaye Allah atampa elimu, faalaihi ayamala bihi, ni juu yake ilmu kuifanyia kazi. Umepata ilmu, basi ifanyie kazi, kila anachokisikia ni ilmu, basi yaifanyie kazi. Mtume akasema kadha, atekeleze. Sahaba walikuwa jinsi kadha, basi watekeleze hivyo. fa Fainnama fudila alilm ilmu ilifadhilishwa kwamba ni bora liajli annahu yumalu bihi, kwa sababu inafanywa kazi. fa idha lam yumal bil bililmi, ikiwa ilmu haijafanywa kazi, kana wabalan wa na la sahibihi, itakuwa ni mateso na adhabu kwa huyo mwenye elimu hiyo itakuwa ni mateso na adhabu. Kwa hivyo ilmu lazima ifanyiwe kazi, itafutwe. Baada ya kupatikana ilmu ifanyiwe kazi.